isang taas kamuong pagbati sa ikalimamputpitong anibersaryo ng NPA. 57 years na tayo mga kasama, hindi matalo-talo, nakatindig pa rin at sumusulong. Kalayaan may naisip kung ang masay di sa atin ay pangarap na gising napakalaki ng papel ng masa sa pagsisikap natin ngayong makapagwasto, makabawi at muling makasulong sa lahat ng panig na gawain ng revolusyon, lalo na ng hukbong bayan. Kaya, bukod sa pagdiriwang natin sa anibersaryo ng NPA, ang tunay na hukbo ng mamamayan, sa okasyong ito, nagpupugay kami sa mga masa bilang mga tunay na bayani ng revolusyon. Tagumpay ay Mula sa masa, tungo sa masari. Samot-samot man ang mga problema yung masa na kasalukuyan nga. Maski tayo may ilang taon na natin tayo nakilala nila. Ay mahal pa rin tayo nila sa ngayon at may mga gayon ng ambalos ng kaaway at itinago tayo sa isang lugar nila at para tayo maligtas. Ganun tayo pinahalagahan ng ating masa na maliwanag sa ano nila na ang hukbo talaga ay para sa masa. Siyempre, lalong-lalo na, maski tayo ay nagugutom, alam naman natin na ang lahat ng sakripisyo ay hinaharap na natin yan. Masaman, anuman, hukbo, ay talaga nagsasakripisyo para matugunan lang natin yung isang panawagan ng revolusyon. Ang masa ay talagang nandyan yung pagtulong sa hukbo kahit uh, mga takot na sila sa kaaway. Pero dahil sa alam nila na sila ang pangunahing katulong sa pagsulong ng revolusyon, ay gumagawa sila ng mga pamamaraan para magkalap ng mga impormasyon, uh, tapos maghanda ng mga pagkain para ang mga kasama ay mapakain nila. Sila pa ang naghahanda ng mga pwedeng matuluyan, ng mga sifting lugar para sa kaligtasan ng ating hukbo. Amen para sa akin ang masa. Kaya tunay na bayani dahil kung sa mga karan sa lugar kapag hindi alam saan ang direksyon tulad mapunta sa ibang lugar na silang may alam kaya silang kailangan natin kahit sa mga usapin sa seguridad kaya sa mga tao na nasa paligid alam nila kung sino ang dapat kausapin at hindi rin dapat na maging isa rin butas sa siguridad sa pupuntahang lugar, kaya sa lugar na hihimpilan pang samantala. Ang masa ang tunay na bayani, malakas, matapang, yan, sa kabila kasi ng sobrang pananakot ng mga kaaway sa kanila ay patuloy na itinataguyod nila ang mga hukbo. Yan, sa kabila na matagal silang naiwan at may mga iba pa nga na hindi pa talaga nakakakita ng hukbo. Pero nung nakadaupang palad, nakilala, ayan, ay talaga makikita mo yung grabing suporta, pagmamahal at pag-iingat sa mga hukbo. Mayroon pang kalagayan na kahit wala sila, salat sila, talagang magbibigay sila kahit kaunti para sa mga hukbo. At makikita mo sa kanilang mga ngiti, sa kanilang pag-iingat, ay makikita mo yung mainit nilang pagtanggap at pagmamahal. Walang makakapantay. Kaya, So, sa pagsusulong ng revolusyon, talagang masa ang tunay na bayani. Batay sa aking karanasan sa isang uh, depensibang labanan, ay iniligtas ako ng masa dahil unang araw kong makarating sa lugar na yun. Kaya wala akong kilalang masa, hindi ko alam ang lugar. Kaagad kinabukasan ng madaling araw ay napalaban yun, napahiwalay ako at nasalubong ko ang masa kahit hindi ako kilala ng masa. Oo, oh, eh, iniligtas ako ng masa palayo dun sa lugar ng labanan hanggang sa makaugnay sa mga kasama. Ang masa Antonio na bayani dahil sila ang mismong tagapagligtas sa Ingles sa hukbo. Dahil ang hukbo naman, mula sa masa, na organisa, napakilos, hanggang sa magpultay mga iba, nagawin militar, siyempre, basa mo lagi ang pangseguridad ng hukbo para hindi mapalaban, hindi mapasukan ng mga iba't ibang masamang elemento. masa ang tunay na bayani dahil sa karanasan ko, nung ano nga pala depensiba kami, ay napahiwalay ako. Pero nung pumunta ako sa masa, ay kunupupuna ako ng ilang linggo habang tinutulungan nila ako ng makaugnay sa mga kasama. Nung makaugnay ako, ay malaki ang pasasalamat ko. Para sa akin, ang pangunahin eh, yung mga ginagawa ng masa para sa atin, ay eh, di yung una, yung paghatid uh, sa atin ng pagkain. Dahil alam nila yung ginagawa nila. Sila na rin mismo nagsabi na alam na namin ang gagawin. Yung walang sawa nilang paghahatid ng mga pagkain, yung sa sarili nila nang gagaling na inihatid nila, kagaya ng mga lutong pagkain, kung ano-ano pang naitutulong nila sa ukbo sabay pa dyan yung pag naglakad ang hukbo para maiiwas nila sa hindi sa sinasadyang labanan, sila ang gumagawa ng paraan para sa hukbo na iiwas talaga nila yun. Sila ang nag-guide kung saan gustong pumunta ng hukbo, ihahatid nila yun. Sila ang nangunguna doon para ligtas yung hukbo. Yun, tumbas buhay yun sa pagbili, paghahatid. Kaya sila ang tunay na bayan. Naging bumabagabag sa aking isipan lalo pag may operasyon. Yung isang masang nakusap namin si Sambario. After ito ng depensibang labanan, nagmaniobra kami. Sinalubong kami ng isang masa. Kinamayan, kinamusta. Ika nga eh, kumusta kayo mga Huwag kayong mag-alala at lumayo sa amin. Kami na ang bahala. Mapapaisip ka na, na mismo ang masa ang naghahanap sa kanyang kubo. May isa pang kahit gabi, sila ang maghatid ng tubig at pagkain. Hindi nangangamba sa kilos ng kaaway at sitwasyon. Halos araw-araw silang nagulat sa amin. Detalyado. At sila pa ang magtuturo anong pwedeng-pwedeng pestuhan. Ting dahilan, no? Kung bakit tayo ubos kayong maglilingkod para sa kanila. Tulad ng masa, handang ialay ang buhay. Tunay ngang ang masa ang bayani. Mula sa pag-iwas sa mga operasyong militar, pagpapalakas ng hanay ng nagkakaisang prente hanggang sa pagsasagawa ng mga opensibang aksyon ng NPA. Ang masa ang ating masasaligan. Ramdam na ramdam namin ang pagmamahal ninyo sa inyong hukbo. Kaya naman, dinadakila namin kayo. Handa kaming suungin ang mabibigat na kahirapan at sakripisyo hanggang ialay ang kaisa-isang buhay namin para sa inyo at sa maliwalas na kinabukasan ng bayan. Hanggang sa muli mga mahal naming kasama at masa, mabuhay ang ikalimamputpitong anibersaryo ng NPA. Hindi, ang ating panahon.